Edzoi vivas pli longe ol sen edzai virinoi. Quan cam la esperebla vivo dauro de viroi estas generale pli mal longa, ili havas en un uopai casoi la bonan chanson vivi pli longe ol virinoi. Ciel nova studajo con datumoi el ducent iaroi montras, cetio gravas clerigio, cae rilata statusso edzigintai cae bone clerigintai viroi super vivas sen edzain cae malmulte multe clerigintain virinoin. Viroi vivas pli mal longe ol virinoi. Tiu el diro estas versaine conata al plei multai homoi, multai studajoi jam confirmis gin en la pasintezzo. La causoi, por tio, estas variai, ili trovigas en larga gamo, de generale pli malsana vivo stilo, cae la pli granda emo prifumado fumado cae trincado de alcoholo, gis mutazioi en la corpo, ciel la perdo de ipsilono cromosomoi en la sango praceloi de multai viroi. Ancao aliai factoroi, ciel exemple la finanza securezzo efficas alle averagia viv dello de lo giantaro. Tiel pli bonhavai homoi vivas averagie pli longe ol finanze malfortai homoi. Averagiai valoroi pri viv longhezzo estas crome sistemezze torditai per unuopai fenomenoi. Exemple, che en plei multai landoi mortas pli da virai ol virinai beboi ciam nur esplori la averagian viv longetson ne sufficias. Ciu vivas ciel longe, tio dependas de multai factoroi, cae pro tio devas ancau esti analisata lau tio, diras la studestro. Ti alcune, cun te amo de danai esploristoi, li prilumigis cae analisis amplexain mortostatisticoin. Ella iaro 1751 gis la iaro du mil dudec. Gi enhavis datumoin de apenao ducent loggiantarai gruppoi el ciui continentoi. La averagia viv de la viroi estas ia generale pli malgranda ol tiu de la virinoi. En un uopai casoi tio tamen estas alia. La esploristoi analisis, kiel ofte dum la prilumiga periodo ocasis che viroi transvivis virinoin. En ciui prilumigitae landoi tio vere trafis, ce dudec quin gis quindec procentoi de la viroi. Che el quar viroi almenau unu au du vivas pli longe ol virinoi, tio almenau parte metas demando signon alla gis nunai ec conoi pri la averagia vivo dauro diras la studestro. La generaligita el diro, viroi vivas pli longe ol virinoi, lautio, en multae casoi, ne estas correcta. La faculoi crome el trovis, che viroi celc foie havas pli ol quindec procentan chanson transvivi virinoin. Concrete, tio ocasis interalie en Islando, en la jaro 1891, en Irano inter la jaroi 1950-1964, cae en Hindio, antau la jaro 1985. La esploristoi prilumigis ancau amplexain datumoin el Europo. Montrigis, che la differenzo inter la vivlon getsoi de viroi cae virinoi generale schrumpas tio estas longiara evoluo. La problemo ce tio estas, che la averagia viv longhezzo de viroi egaligias al tiu de la virinoi. Tio estas pedaurinde ne causita de plibonigio de la situazio por la viroi. La causo trovigas en tio, che la situazio de la virinoi malbonigias. Concrete, tio estas procresco de san problemoi, cae pro la pli cae pli malsana vivo stilo de multai virinoi.